Ciu labori mal pli convenos al climato? Reducto de la labor tempo povas contribui al mal pli da en aerigo de damagiae substanzoi. Mal pli clare estas tamen, ciu homoi vere condutas pli climat convene, se ili havas pli da liber tempo. Tio ne ocasas automate, diras faculo sed reducto de la labor tempo saltas necessain comutiloin porque climat convena vivo e bligiu. Mal pli laboro povas esti bona por la climato. Se la industrio productas mal pli, tiam eligias mal pli das damagiae substansoi. En la officeio estas sparata energio char oni povas el shalti heitadon, klimatizilon, cae computiloin. Same ocasus mal plida voyagioi pro negozio. Reducto de la labor tempo do povus contribui al malaltigado de la enaerigoi de forceiai gassoi. Faculoi postulas pli intensain fortostrecioin cae mesurain pasioin por vere antauenigi la protecton de la climato. Quelcae el ili opinias, che tia mesuro estas la reducto de la labor horaro, do semaino, cun tridec horoi, au quartagoi tagoi da laboro. Por ciu procento da malplida labor tempo, oni povas spari en ciu dom mastrumeo 0,8% in data magia e substanzoi. tion montris studajo e la iaro du ce la exemplo de Svedio. Sociologo de la Universitato de Vieno relativigas iomete la cun ligon inter laboro cae climat protecto. La reducto de la labortempo ne helpas automate sed gi shaltas necessain comutiloin por ebligi climat convenan vivon. Multae mal convenae conduto manieroi nome estas cuplitae cun tio, che homoi appenao havas tempon. Per la alta viv en speso, oni accetas ion novan, anstatau ripari, cae estas usata taxio au automobilo anstatau publicae transportiloi. Por rapida malstrecigio, multai multae homoi prenas consum productoin anstatau fari, exemple, promenon. Generale e blastiri, che el labortempoi ofte conducas al labor stresso, cae productivezza premo, cae che mancanta sento pri senso cae spertoi de fremdigio estas sequoi, li diras. Tio ali flanque povas lauli, contribui, che laborantoi provas attingi compenson helpe de consumo. Estas spiralo, el alta viv en speso cae longai labor tempoi, tiui sia vice favoras pri altan consum conduton. Sur macro nivelo, la vivens peso estas la plei clara indicilo por la ecologia piet post signo, diras la sociologo. Ricciai homoi permessas al si plida flug voyaggioi au vivas en unu familia domo. Mal plida labor tempo pro tio devas esti accompanata de reducto de vivens peso, sed ancaude novae sociae valoroi char ali case aperas recupla effecto. Multae statusai simboloi estas momente mal convenai por la climato. Cesame tiom da mono, cae pli da libertempo, multae homoe eble privastigus sian consum conduton. Exemple faras flug voyagion, au excurson en motociclo dum libera tago. Dauri pova conduto, cae plida conscio pri la medio, protio iam estu instruatai en la lerneio, diras la sociologo. Crome alternativae vivo formoi estu pli apresatai socie. Aliai faculoi vidas necesson por pli forta impostado de climat mal convena conduto, au ecch la forlasson de economia modelo, kiu basigas sur crescado reductoi de labor tempo done estas principa solvo, sed necessa pascio por povi el iri e la hamstera rado de la plen tempa mon acira laboro cae por ebligi medicons cian vivon en la ciu tago.